agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarurira amahoro neza mwebwe muwandanya kumviriza radiyo isanganiro uno munsi tuvuga akaranga k'abarundi baho hambere murakurikiranira hagufi ibijyanye n'akaranga umufurera ego cyane akaranga ndagakunda kuko niko kangiza ishondi ubu barakunda kuvuga bati ngo utaye akaranga ibanga umuntu atafise akaranga ni umugereranya n'umuntu atagira iyo avuye iyo yavuye n'iyo yaja nicyo gituma jewe nkunda akaranga kandi nkagakurikirana cyane tubandanye rero n'ikiganiro uno munsi tugire tuvuge ibijanye no kubandwa ukubandwa ni iki ukubandwa ukubandwa rivuye muri vuga kubanda kubanda rero nkundira nkashishamo igifaransa ni ukuvuga ko sere en france ni ukuvuga ko abantu baje hamwe ari benshi bagakoranira ahantu hato nibyo bita kubanda nuvuga si mu burundi gusa aho abantu bitura imana twavuga duti n'abanyamahanga bagomba gusigura ibintu bimwe bimwe gushika no bavuga yuko imana iriho mu bisanzwe rero gusenga kw'abarundi kwari ugusenga ariko rero dufatiye kuri abo banyamahanga barabye ingene ibintu bitunganije kuri iyi si barazungurutse barazunguruka barazunguruka barateba barashika ahantu bahagarara bati hariho ikintu cyabigize ibi byose n'umurundi rero aho nyene ni niho yahereye akabona yuko atacyo yimariye ariko hariho ikintu camuremye aricyo twita imana tubandanije rero abo babandwa urumva ko baba bariko barondera imana mwavuze kiranga uwo kiranga yarinde kiranga yari umuntu kiranga rivuye muri vuga kuranga tugiye kuraba mu buzima bwa minsi yose ahari inzoga ku murundi hari ikiranga nzoga kiranga rero yaranga imana bavuga bati kiranga kiranga imana rero kiranga yari umuntu nka jewe nka wewe nk'abandi mugabo rero yatiriwe ibanga ryo kubandwa yatigwa ni ukuvuga rero ko gushikira ibanga ryo kuba kiranga hariho intambuko yagenda aracako ego cyane ubwa mbere yaba ari umuntu afise atagira amanebago w'imico mbero w'imico mbero ni ukuvuga imico myiza yego cyane abana neza n'abandi ngiyo ntambuko ya mbere ni umuntu afise amanebago make abana neza n'abandi atunganiriza neza n'abandi mbere bavuga yuko avugira imana hanyuma rero uwo muntu bamaze kumugendereza yaraca aja mu mugwi eh, w'ibishegu ariwo bihweba iyo ntambuko ya kabiri rero akaza arafasha yegera kiranga ibishegu ibihweba ni ukuvuga iki ufatiye no kuco baba bacejwe ibishegu nuvuga nti ni intumwa za kiranga ndaza mwanya ubona nje mwibanga nahise kugaba ugatanga ibanga kandi nanjye wanda unganza njye mu ibanga Umwavuze ni intambuko zibiri ubwa mbere ni umuntu yaba afise imico myiza hanyuma akaja muri ivyo bishegu canke ibihweba hanyuma agaca yatirirwa ibanga ryo kuba kiranga kiranga rero aratiwe amaze kwatirwa rero aho yabajejwe amaze kwatirwa yaba ajejwe kuhuza imana n'abantu amaze kwatirwa igikorwa ciwe nyamukuru cyari ico cyo guhuza abantu n'Imana uwo mugigwa w'abajyari dufatiye nko ku gihe c'umunsi ah, hari habibaza ngo yuko uwo mugigwa waba mw'ijoro ibi nivyo uwo mugirwa muri iyi minsi nuvuga nti uba mu ijoro ariko rero ibyo byatanguranye n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo itatu aho niho baca bareka kubandwa abantu bose babona bajya kwinyegeza mu ijoro ko uzobona uzofatwa bandwa bazoca bamushyira umukenke ni ukuvuga yuko rero kubandwa nyakubandwa kwa kera gutyo rero abantu bakaza kurorera bakabandwa abandi bakumva ako gatima ko kubandwa nabo nyine kuko babonye ko nabyo nyine byabashyize ku mutima mu kigo wanyezi nawe kubandwa waba gute ubwa mbere haba hariho abantu bafise ingorane uwo muntu rero akitora akarondera rero akagana inzoga agatumira n'ababanyi kwari urubanza nyine rukomeye abandi bakaza uwo munsi wo kubandwa bakaza bafise n'ibintu nyine bazoshikana harabazana inzoga harabazana ibitungwa harabazana umwe wese nk'uko abyiyumvamo gutyo rero uwo munsi ushyitse haba hariho umuriro aho babandirwa hamwe n'intango intango y'ibishegu n'intango intango ntoyi ya kiranga hanyuma rero ibyo bigeze aho baca binjira ahantu bakisiga ingondo ingondo niki ingondo ni ishwagara canke nibara ryera bimba mu kuzimu bakiraba ingondo babyita kwiraba ingondo ntibavuga kwisiga ingondo mbega wowe bavyisigaye bwa mbere bisiga mu maso mu maso mu ruhanga no ku matama ego amabara yera baca bahinduka ntibasubira gusa neza nk'uko basa bwa mbere bashira ko nkakujya tubona nk'urumenyetso ahubwo bariraba ingondo kwiraba n'ikimenyetso cy'icyo kimwe eh. bariraba no kwirabagura barirabagura nk'uburongorongo bagenda nk'uburongorongo buhese kamwe kakaza kamanuka mu ruhanga akandi kakaza gakwirikira ku itama gutyo nyine niko babigira hanyuma bikabandanya gute mu nyuma rero icyo gikorwa giheze na kiranga nyine yaba yagize gutyo nyine abaza kubandwa rero ntibiraba ingondo batari mu mugwi w'ibishego ibishego nibyo byiraba ingondo byonyine ariko haba hariho abantu two abarorerezi bari hafi abarorerezi bariho n'abana mbere baba barorera kuko byabaga umutaga kandi rwa rubanza baba bazi benshi biyiteguriye ntibyabera mu ibanga icyo gikorwa cyo kwiraba ingondo giheze baca batangura rero kiranga yaca afata inkofero yitwa intutu intutu rero akayishyira ku mutwe n'icumu haba hari ahantu bateguye nabivuze hari intango iyo ntango nayo nyine barayiraba hanyuma rero bagaca bashyiraho n'intebe ya bigomba intebe ya bigomba ni ukuvuga ni iya kiranga ni intebe bakura mu giti cy'umurinzi ifise ibigombo bitatu niyo ntebe rero kiranga yicarako ayicaye ko nta kindi kintu yakora atari cya kiganiro nababwira n'imana agashitsi ibyo biheze rero baca batangura kuririmba indirimbo zo kuramukanya kiranga agenda gutota urugo akajyana n'igishegu kimwe gutota ni ukuvuga gutota yatotiki yabigira gute gutota bafata amazi y'imana amazi y'imana urazi yuko ku murundi atarugo na rumwe rwarara rudafise amazi y'imana nta rugo rworara ata rufise kuko bari bazi yuko imana mu kurema ikoresha amazi n'umuriro nicyo gituma rero urugo rwose rwategeza kurana ibyo bintu bibiri rero ayo mazi rero y'imana baca bashyiramo umuti witwa umuhozo bavuza inyagara nyinshi kiranga yashika yicara n'icumu mu minwe bagatamba cyane bagatamba kandi bakavuza inyagara kandi ziravuga cyane mu nyuma rero bamaze kubona yuko hageze baca batambuka bagira iyindi ntambuko bavuga ntiya gatatu iya mbere niyo gutota ya kabiri niyo kuva aho bari bageye bakagenda bavuga nti urugendo gushika babandirirwa hanyuma rero niho baca niho ahejeje gusaba agaheza byose yaca asubira inyuma aba bandi nabo bagaca bahaguruka baririmba ngo aravumereye rikombe rikombe rero rikombe nimba n'ikiranga ararivuze bagatamba bagatamba bagatamba gutyo rero yaba yugururiye rero abandi bose kugeragera kiri umweru ni ikiganiro agashyitsi cuno munsi giciye kigarukira twari ko tuvuga akaranga k'abarundi baho hambere gafatiye ku mugigwa wo kubandwa mwari muteramanye na furera Vincent bizimungu akurikiranira hafi akaranga k'abarundi mu kiganiro kizokurikira azobandanya kudusigurira uwo mugigwa wo kubandwa murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje Alain Desire bukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi